أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن ولا اللهم إنك عفو تحب العافة فاعف عنا اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته prvo na početku da se malo razbudimo, primjetno je da je nastala nekakva, hajde kažemo, tuga ili nekakav zamor ili jednostavno nekako smo nečim opterećeni. Pa kažem i sebi vama, probudimo se malo i sna. Druga stvar, znači zvanično, mi smo uz Allahu pomoć u prilice da budemo domaćini jednom velikom skupu muslimana ovdje u Malmeu, to jeste prva hefta posle Bajrama. Znači 19. 20. 21. znači novembar ili na samom početku ševala imat ćemo čast da dočekamo mnoge muslimane iz ove zapadne ili sjeverne Evrope. Tako da će tu biti, ako Bog da, jedan lijep skup na kome će učest, učestovanje uzeti neki od naših poznati predavača kao što je magistar profesor Safet Kuduzović koji je inače daja u Austriji pozvali smo Hafiza Poču, nije nam još potvrdio, počeli moći naći vremena, pošto ima svoje obaveza, pozivali smo profesora Ahmeda Adrovića, koji je trenutno za Ramazan u Danskoj, međutim, nažalost, on ima povratnu kartu treći ili drugi dan Bajrama, tako da ne može doći. Tako da znači bit će tu par predavača, bit će lijepi tema, pogotovo je interesantno što je ovaj naš daja Safet Kuduzović jedan od rijetki daja koji je za kratko vrijeme napravio baš jedan veliki jedno veliko znači zainteresovanje postao je poznat za kratko vrijeme i puno se ističe svojim, znači, iskrenim radom i zalaganjem. Znači, za nešto malo više od šest godina završio i fakultet i magistrirao i napisao do sad blizo deset dijela, znači nije prevodio, nego napisao svojom rukom, tako da se svrstava u najučevnije bošnjake u pogledu hadisa. Smatram da je sigurno jedan od vodeći u toj oblasti. Tako da je prilika da se okoristimo njegovim i dolaskom drugih daja ako bude prilike da još koga sletimo slobodnog da može doći. Biće predavanja i za sestre i za braću. Doće braća iz, tako reći, čitave Evrope, pa ovo je prilika znači da prisutni prenesu osutnima. Vi inako kontaktirate s mnogima, pa možete znači, u ime ovoga džemata slobodno da pozivate i u svojoj privatnoj reži i da dočekate isto tako te muslimane. Normalno da bi to sve prošlo u jednom jeli, finom redu i programu, trebamo se svi maksimalno staviti na raspolaganja kako sebe, tako svoje kuće svoje vrijeme i svoje novčanike. Da se dočekaju muslimani, jer poslanik alaih salatu wasalam kaže men kane yu'minu billahi wal yevmil ahiri fel yukrim dajfe. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka ugosti i gosta. Znači, gost ima veliko pravo kod nas i moramo to dobro svat. Kažu, bio jedan hađija u jednoj mahali, navraćali ljudi kod njega na konak. Niko nije drugi tijelo da primi ljude kad naiđe mu safir, hoće hađija, znamo hađija koji su se vapi. Pa mu naišao jedan čovjek koji je pitao druge ljude ima li konaka, nema, veli ima hađija na kraj sela, idi kod njega. I on došao, hađija mu nudio večeru, spavanje, toplu vodu za avdest, on je šta je mogao maksimalno izbjegavao. Ali je pristao da noći kod njega, bez večere, bez svi ti, znači privilegija koje je Hadžija uporno nudio. Pa kad je ovaj tijelo da sutradan krene, pito je Hadžije koliko košta ovo što se na kod tebe To jeste prenoćio. Pa mu Hadžija kaže pleska. Znači, kod mene cjenovnik pleska. Moram te dobro plesanti šama, o šamar, to je kod mene cijeno, ja u pare plavo ne vjerujem, ovaj, nit, smatram da je to neka velika vrijednost. I on je namistio se fino, i njega je hađija dobro plesno, on se trljao usput dok je našao autobusku stancu. Usput sreo jednog drugog muslimana, koji isto tako, koji on nesretan traži koneka. Pa ga je pitao ljudino, mogu nešto pitati, tražim džep, mogu se malo odmoriti, prespavati. Kaže, ne znam ja, ima jedan hađija, samo mu je malo čudan cenovnik. Ma veli, nije bitno koliko je bitno da se ja odmorim, treba dalje nastaviti put. Jer prije se nije putovalo ko danas sjedeš i evo te za 7 sata u Americi. Nego se putovalo danima. Pa on skonto pitao druge, nikoga neće prijeti, veli idem ako hađije, pa pleska, pleska, šta ćeš? Da se ja fino odmorim. Ali kaže, Hadžija je čudan, za tu plesku nudi svašta. I toplu večeru, i toplu vodu za abdest, i deke, i ugodan krevet, i tako dalje. I ovaj je bio malo mudriji od ovoga prvog. Veli, kad je već pleska, onda da sve iskoristim. Pita Hadžija, hoćemo večer, kada je svakako. Čemu je vakat? I red je. što toplije vode za abdest, kaže, pa najbolje je s toplom vodom sve prehladio. Jel te dosta jedna deka, ali ćeš dvije deke za pokrivanje, kaže, najbolje dvije deke i organa koji imate. Znači, hađija je ovaj iskoristio šta je god mogo da zaradi kod ovoga sebape. Ujutru, kad se ovaj obuvo, namjestio se, kaže, hađija, pojedom ti na naplati. Kaže, bio jedan budala juče kod mene, ja tijelo da zaradi na njemu sebape, ne da ništa. Neće ni večere, neće ni čaja, ni kahve, ni tople vode, pa sam ga ja plesno da više nikada, kad dođe kod muslimana, ovaj ne izbjegava da musliman zaradi sebape na njemu. Pa kaže, tebi je bez pleske. Ti si ovaj pametan, čovjek iskoristio si me, ja sam zaradio fine vape i idi, Allah ti svako dobro dao na tom putu. Tako i vi, kad vam dođemo u safiri, ponudite im svega ovoga što je nudio hađija ovome jel, prvom, pa nije tijelo, ovome drugom što je tijelo. Hoće je, braća, ne bojte se, braća će kad dođu, mogu koliko misija pojest, popit, fino spavat, to mogu, braća, vole on te sunnete, ne bojte se. Tako da budemo znači na raspolaganju ta tri dana da bude kod nas znači ovaj jedna ovaj opšta mobilizacija kako bi inshallah dočekali muslimane koji će mnogi će ni odni doći preko znači 1.5 km puta to je znači ipak put koji traži odmor traži dobru dobre znači domaćine koji će lijepo i dočekati pa počnite razvijati žene ostavljati maslo za te musafire. Toliko uzmite ovo na znanje. Mi smo juče spominjali 14 ruknova koji su vezani za namaz. Pa idemo polako sa tim ruknovima da vidimo šta su oni, kakvo imaju mjesto i kako se izvode. Prvi rukn kazali smo da je to stajanje, krijam, po mogućnosti i to u farzovima. Znači, čovjek je obavezan da stoji u namazu, ako to i kako može. To je prvi rukn. Ako ne može, znači ne možeš doniti od ležeć početi tekbir, zbog toga što ste tako čefalno, nego moraš stojati na nogama, na krijamu, znači, ispravno, to je prvi rukn, kao kaže Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhu ala salavati wa salati l-usta, wa kumu lillahi qanitin čuvajte namaze, znači čuvajte sve ono što je vezano za namaz, a pogotovo srednji namaz. I pred Allahom subhanahu wa ta'ala ponizno stojite. Ovdje se spominje kunut. A kunut je znači stojati uspravno. Stojite pred Allahom subhanahu wa ta'ala uspravno. Što znači, to je osnova. Da se stoji uspravno na kijamu, osim ako je al-istifna, izuzetak da je čovjek uh, bolestan, da ima problema sa kičmom, s nogama, ne može da stoji, ima nalaz od doktora, takav, znači može osjedeći, ako ne može onda od, na bokovima ležeći onako kako može. Kako kaže poslanik alaih salatu wasalam, salli qaimen ahređahul Bukhari, rekao je, klanjaj ostojeći. I to je došlo, znači, u imperativu naredni. Drugi rukn jeste tekbiru ihram. A to je da čovjek kaže Allahu Ekbar. Ovo je, znači, po najjačem mišljenju. Kod, ali kod Hanefija se može kazati nešto drugo. Može se kazati Allahu al Može se kazati Allahu Al-Kabir. Al ali najispravnije je znači ono što je rađih mišljenje da se kaže Allahu Akbar kako kaže poslanik alaih salatu wasalam tahrimuha at takbir wa tahliluha at taslim kaže početak namaza je tekbir Allahu Akbar a završetak namaza je selam znači presanamljivanje kako je došlo Iza kumte ila salati tekebir, kako je došlo u drugom hadisu, kada budeš stao u namaz, donesi tekbir, reci Allahu ekbar. Neki ljudi slabo ovo izgovaraju, pa kažu, neuzubillah, Allahu ekbar, Allah je prašina. Zato treba dobro da vježbate učenje i kamete zana. Može će neko kazava, to smo mi, nemoj da se sada u prvi razred. Ovo su znači krupne stvari, zbog toga čovjek mora musliman da dobro vježba meharižul huruf, izgovor harfova, da to dobro vježba kako ne bi rekao nešto drugo. I zato pogotovo ljudi koji ne poznaju dobro te izgovore, svašta govori, pa ćemo naći da egrijećani umjesto džim, kažu rim, i da gaje nasrullah i volfet. Drugi kažu žim i da žaje. Boše kažu el lezine. Albanci odu opet u drugu krajnost, malo više predstavnog nam nek što treba. Znači svak želi da navuče da svoj nekakav naglasak. Zato se mora vježbati kuranski, znači jezik, to je arapski jezik koji je lisanu, lisanun arabijum mubin, jasni arapski jezik. Zbog toga treba, znači, vježbati izgovor harfova kako se ne bi nešto drugo kazalo. Pa neki kažu umjesto haufun, haufun. Kažu la haufun alejhim. To je velika razlika. Jer ako kažeš Halik i Halik, To su različita dva pojma. Halika je onaj koji stvara, a halik je onaj koji brije. Bricu. Tako da čovjek mora voditi računa da ispravno, znači, izgovara ove harfove. Treći rukn, qraatul fatiha, jeste učenje al-fatihe. Znači, al-fatiha je ruknu as-salat. Znači, rukn od svakog rekiata je sura Al-Fatiha. Kaže poslanik kada je salatu wassalam, la salata limen lem jakra bi Fatiha tel kitab. Nema namaza ko ne prouči ključ knjige, to jeste ko ne prouči Fatihu. I zbog toga su se različni islamski učenjaci šta je sa čovjekom koji je znači muktedija klanja za imamom, pa na namazima koji su džahrije, koji su znači naglas, treba li on da prouči fatihu posle imamog učenja? Jer ovdje je došlo negacija la salate limen lem jakla bi fatiha tel kitab. Nema namaza ko ne prouči fatihu. Majku Kur'ana. Pa su rekli jedni da je to obaveza kao što su Hanbelije i dobrim dijelom Šafije. Tako da pogotovo kažu da ako imam ostavi prostora nakon proučene fatihe, da onda postaje obaveza. Jedino su ovaj, Hanefije malo blaže, a oni kažu da imamo učenje je učenje i muktedija, i da ne treba, znači imam, ne, ne treba muktedija da prouči fatihu nakon što je proučio ovaj imam jer oni smatraju da kao kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُ لَهُ وَانْصِتُ Kada se uči Kur'an, slušajte i šutite. Znači, slušaj imamovo učenje, to ti je dovoljno. Tako da ovaj hadis je jak dokaz, znači da je rukn fatiha. A ono što bi bilo uz Allahu pomoć najbliže i najjednostavnije jeste da čovjek ako ima mogućnosti da prouči fatihu nakon imamova učenja da je prouči. Ako ga proleti, inša Allah, da neće imati zato ovaj, iz, znači gubljenje ovoga rukna. Četvrti rukn jeste ruku, činjenje rukua. Allah Žešanu kaže وَرْكَعُوا مَا رَاكِعِينَ I činite ruku sa onima koji šta? Čine ruku. Tako da je to obaveza na muslima, znači čini ruku, nema bez rukua, nema, nema namaza. Dalje peti rukn al-i'tidalu minhu jeste ponovo vraćanje sa rukua. Znači čovjek kad bude na ruku, obaveza mu se da se ponovo vrati u prvobitno stanje, gdje, gdje se treba vratiti? Na kijam. I mora se tu smiriti na tom kijamu. U protivnom, ta znači radnja, taj ruku nije, nije ispravan. Tako da je znači peti ruk vraćanje sa rukua. Šesti rukn jeste suđudu ala a'daj seba. Znači činjenje sežde sa sedam znači dijelova tijela. Zna li neko koja su to sedam dijelova tijela? Reci. Znači imamo sedam. Znači imamo ruke, to je jedno. Imamo noge, to je dva. Imamo čelo tri, nos četiri. Pa Vrlo je prstiju. Žena je sedam. Kako ćemo namiriti na sedam? Imamo koljena. Ja. Aha. Tako je. Znači, to su dijelovi koji trebaju biti okrenuti prema kibli prilikom činjenja sežde. Znači, nije dozvoljno da čovjek samo čelom dodiriva, znači, seždu mora i nos da zabode, mora da prste okrene, znači, i nožne, i ručne, i koljena, i čitavo tijelo, znači, da bude okrenuto prema kibli. Ukaže poslanik, kada je salatu wassalam, umirtu en esuđude ala sebati album. Naređeni mi je da činim, znači, seždu sa sedam ti, jeli, ovaj, kostiju. Sve su to meso gdje, jeli, odna kost ispod kože. Znači, sa tim, znači, sedam dijelova da se okrenemo prema kibli. Dalje, sedmi rukn al itmanijetu fi džemil efu'al jeste smirenost u svim ovim postupcima. Znači, se čovjek smiri maksimalno da vodi računa, da bude smiren, da nema srljanja. Dalje, deseti rukn jeste tertib bejnel erkan. Znači, redoslijed u ovim ruknovima. Znači ne možemo nešto činiti prije nečega nego jedno iza drugog kako je jeli, naređeno. Kaže Ebu Hureyra, an Ebi Hureyre قال بينما نحن جلوس عند نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجل فصلى فقام فسلم على نبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فعلها ثلاثا ثم قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ارجع حتى تطمئن راكعا ثم ارجع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ثم ارتفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها Kaže poslanik kada je salatu selam prema sebi Buhreira, kaže sedeli smo jednom sa poslanikom ali salatu selam, pa je ušao čovjek i počeo da klanja. Klanjao je i došao je poslanio poslanika ali salatu selam. Pa mu kaže poslanik ali selam, vrati se i klanjaj nisi klanjao. Pa se vratio i tako se vraćao u tri puta. Zatim je rekao, tako mi onoga koji te posla, poslao sa istinom poslanika, ja ne znam drugačije, pa me poduči. Pa mu kaže poslanik, ali salatu salam, kada ustaneš da klanjaš, donesi početni tekbir, zatim prouči iz Korana ono što ti je lako, zatim učini ruku tako da se smiriš, zatim se vrati, ponovno da se ispraviš na ruku, na klijam, zatim padni na seždu, smireno, ostani smiren, zatim radi se ponovo da se smiriš da, na sjedenju i tako radi u svim znači, pokretima u, u namazu. Tako radi znači, u svim pokretima u namazu. Vidimo ovdje, poslanik Ali Sadatu Sunam vraća čovjeka tri puta, kaže klanjaj, nisi klanjao. Što znači tvoj namaz je šta? Neispravan. I zato čovjek mora voditi računa da svi njegovi ruknovi znači budu onako kako se traži. Što mi kažemo po pesu. To jeste po sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa Jedan 11. rukn التشهد الأخير to je znači zadnje sjedenje znači zadnje sjedenje ono je znači od ruknova i zato kaže poslanik ali salatu wasalam la tehuru assalamu ala Allahi min ibadihi fa inna Allahi huva salam walakin kuru التحيات لله والصلوات والطيبات ne kaže, kaže poslanik da sad nemojte reći neka je selam na Allaha Želešanu od njegovih robova zbog toga što je Allah es selam to je njegovo, njegovo ime, njegovo svojstvo nego recite neka je jeli neka je tahije neka je pozdrav na Allaha subhanahu wa ta'ala i salavat od tajnibat. Znači, te sve, ti svi vidovi, znači, izražavanja, jeli, ovaj, poštovanja i uvažanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Dalje je 12. rukn sjedenje, znači, na samom tešehudu. Kao kaže poslanik, kada je salatu wasalam, idha qa'ada ahadukum fi s-salati falyaqul at-tahiyyat. Znači kada neko sjedne kod od vas u namaz, znači na zadnjem sjedenju, neka prouči at-tahiyyat. Muttafaqun alayh. Dalje 13. rukn jeste donošenje salavata na poslanika alejhi salatu wassalam. Ko kaže poslanik alejhi salatu wassalam: "Idha salla ahadukum wa fihi ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية ليصلي على النبي ثم يدعو znači kada klanja neko od vas i na njemu bude znači na sjedenju neka čini salavat na poslanika ali salatu wasalam neka donese salavat na njega a zatim neka dovi to je znači zabilježio Abu Dawud i Ahmed kad smo kod tešehuda draga braću ovo je informacije radi, imaju dva mjesta u namazu gdje je dozvoljeno da se čovjek zadržava više nego što je nije znači određeno. A to je prvo tešehud ili prvo sežda. Znači, seždi možemo da oduljimo koliko god hoćemo. Jer poslanik, kada je salatu wassalam, je znao oduljiti da bi Aisha radijallahu ta'ala anha provjeravala jer živ, da nije umro. Znači, toliko bi znao oduljiti na seždi, da bi pomisla da je umro. Sabahajla. I na tešehudu, znači na zadnjem tešehudu, dozvoljeno je da čovjek odulji. Mi ćemo kasnije navoditi dove sve koje se uče i koje su preporučene sunnetom. Znači, ima ištihada na seždi i ima ištihada na tešehudu. Tu možemo znači da oduljimo, kako kaže šeh Al-Uthaymin, da je tu dozvoljeno da čovjek nakon svi onih dova, znači nakon salavata i dove koja je ustaljena i propisana, mi učimo Rabbana Atina fid dunja hasene, jel tako? Ali ona nije, nije utemeljena kao što su utemeljene druge dove Allahumma inni ala zikrike wa šukrike wa husni ibadetke اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يوشي مع دروغي دوبا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة محيا وممات ومن فتنة مسيح الدجال To su znači dove koje ćemo kasnije obraditi dobro. Ali to mi učimo, to je kod Hanefija došlo, ovaj, zato što oni uzimaju, govorili smo jednom o njihovom usulu, znači bili su žestoki kod mnogih hadisa bojeći se da to ne bude znači da se ne slaže na poslanika ali salatu salam i mnogi hadise koji su hadithul ahad znači pojedinačne predeje nisu često uzimali bojeći se da nije tu nešto sumljivo pa su onda uzeli mnoge dove iz Kur'ana i lanse mutavatirom nema o konji sumlje jeli nema o konji sumlje tako da znači na seđdi i na etehijatu možemo da oduljimo. Pitaju neki možemo li na albanskom, bosanskom, turskom, perzijskom i drugim jezicima da tu oduljimo. Ne možemo. Ne možemo, zato moramo da učimo dove na arapskom jeziku. I ovo što smo mi svijeli vjeru kod nas, znaš je Fatihu, ti si veliki musliman, i tu Fatihu učimo svakdje. Ona ima svoje mjesto, ali ne vjerujemo sa njom za nije treći. Alhamdulillah, Rabbil Alemin, počet namaz. Znači, ona ima svoje mjesto, tu dolazi tekbir. E tako je Fatiha ima mjesto gdje se uči. A moraš ti na prvom rekaat pručiti hiljadu dova, a nemoj pručiti Fatihu, ne vrijediti. A kod nas Fatiha zamjenjuje svaku drugu dovu. I mi samo znamo tu dovu stvari, a to je sura. Gdje se čini zahval Allahu Žešanu, gdje ima dove, gdje molimo Allahu Žešanu da suput i napravi put, a da nas ne uputi na put one koji je prokleo i na koji se rasrdio, to jeste koji su u zabludi. Zbog toga naša se vjera mora učiti. A ne ono ja sam naslijedio od moje nene. Pa tvoja nena je bila prekraj života i ona je, ako je znala toga, puno zaboravila. Je normalno da star insan kao što je Abdullah ibn Mesud koji kažu da je u starosti zaboravio kulhu Allahu fedake nas. Čovjek koji spada u peše s najučevnija sahaba. I normalno je da čovjek kad ostari, da mu se polako ovaj, osigurači gasi. Jel? Dok se mladom djetu osigurači pale, samo jedan po jedan se pali i vidimo kako sazriva. Jel? I to je normalno. Zbog toga parola ne dajemo neninog islama i tako dalje, poštujemo mi nenin islam, ali mi islam moramo učiti. Pa ako smo od nena nešto naučili, alhamdulillah, to je blagodat. Ali da se ne zadržimo na tome, nego moramo svoju vjeru učiti za svako mjesto ima dova koja je utemeljena sunnetom. I ovo nam je onda indirektno bez čega ne može se obaviti neki vađiv i samo postaje vađiv, zbog toga većina islamskih učenjaka smatra da je učenje arapskog jezika obaveza. A evo vidite kako u švedsko isto tako učenje švedskog jezika fardulajin. Hoćeš biti ovdje, nema ti nego učiteljci na čas. I ona se poprije nastoji i kaže ovako se priča švedski jezik, i moraš beliti ulju i drojati njene zube. E, ako hoćeš švedsku, moraš naučiti švedski jezik. Ako hoćeš ovu vjeru kako treba, mora se učiti arapski jezik. I zato kada je Omar radijallahu ta'ala anhu primijetio u poslanikovoj džami da ljudi pričaju nekim drugim jezikom, zaprijetio im je pancirom. Veli, šute, ali ću vas izmati. A kad je čuo da neki nabade u arapski jezik, ono izvrću ko što mi izvrćemo, koji znamo malo arabskog jezika, kaže bojate se da na moji stranci ne pokvare ovaj fini jezik. Nahša enel ađanib jufsidu el sinetena. Bojate se da nam stranci ne pokvare ovaj lijepi jezik. I danas ti kod Arapa dođeš i pričaš mu tim kuranskim jezikom, kaže on sadakallahu l'adim. On misli da ti njemu citraš iz Kur'ana, tražiš paprika, paradajz. Znači, ne znaju ni Arapi arapski jezik. Kada Ebu Leheb i Ebu Džehel ustali sada, rekli bi ovim šejhojima, i pogotovo ostalom svijetu, kakvi vi to jezikom pričate. Znači, arapski jezik nije potreban da kaže telefon. Arapski jezik ima hatif. Ima za svaku stvar, ima svoju riječ. Ali to ti je to, znači, ovaj, jednostavno, asimiliranje u, u druge nekulture, uzmanje, od drugi i zato učimo arapski jezik. Odvuli smo mi, mašala. I četrnesti jeste tesliman. Ne da preteslimimo dušu, nego da preteslimimo selamu. Znači, tahliluha teslim. Znači, završavanje namaza, kako kaže poslanik, ali salatu selam, jeste selamom. Da kažemo, assalamu alaikum rahmatullahi, assalamu alaikum rahmatullahi ili assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ili da kažemo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ili da kažemo assalamu alaikum. To su znači vidovi selama koji su svi zabilježeni u hadijskim zbirkama. Molim Allaha Đerašanu da ove ruknove znači imamo kod sebe i da oni inša Allah budu dobro svačeni i da znamo da svaki ovaj rukn ako fali kako ste prelđije marhaba da svaki ovaj rukn znači bude ako fali, bude namiren tako što će doći se sa njim i nakon toga se čine sehvi sežde o čemu ćemo ako budemo morali još koji dan živjeti. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين